kisha anasema المولى جل وعلا فلما ذهبوا به فلما ذهبوا به walipokwenda naye waajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljub na wakaafikiana wamtii kwenye kina cha kisima wa auhaina ilayhi na tulipeleka wahi kwake la tunabbi annahum bi amrihim hadha kwamba utakuja kuwasimulia jambo lao hili wahum la yashuun ilhali wao hawatambui kwa hiyo pale kwanza katiwa nguvu usiwe na wasiwasi usibabaike wewe utatoka huko mpaka kuja kuambiwa utakuja kuwasimulia ndugu zako jambo hili kwamba wewe utasalimika kwa hiyo usiwe na wasiwasi wajau abahum ishaan yabkun wakamjia baba yao jioni wakamjia baba yao wakati wa jioni hali ya kuwa wanalia walikuja na vilio yatabakauna ala yusuf yatabakauna wanajiliza wakaja huko wanajiliza eh, hey, eh, eh, vilio vya vya vya, vya uongo vile uongo lakini walia kweli sio litia nini kwenye macho yao machozi kwa yatoka maana kilio cha uongo bwana kigumu sana cha kujilazimisha sasa mpaka ufanye mpaka machozi fumalia nyote sasa mwili na huko jambo unaona kwamba la uongo na mna furaha ndani ya nafsi zenu kwa sababu mmeshafanikiwa mpango wenu sasa kulia ni ngumu sana lakini wakajiliza wakaja kwa baba yao wakati wa jioni ile hali wanalia ni wanajiliza wanasemaje qalu ya abana inna ذهبنا نستبق إنا ذهبنا نستبق wakasema ewe baba yetu hakika sisi tulikwenda kushindana kulinga shabaha eh? tulikwenda kushindana tulikwenda kufanya mashindano sisi watarakna yusufa inda mata'ina tukamwacha yusufu kwenye mizigo yetu pale tulipoweka vyombo vyetu na mizigo yetu tukamwacha yusuf baki hapa faakalahu dhi'b akaliwa na mbwa mwitu si baba alisema naogopa mimi sijakaliwa na mbwa mwitu wakana na vile vile na mantiki ile ile ameliwa na mbwa mwitu wewe ulisema basi kaliwa na mbwa mwitu faakalahu dhi'b akaliwa na mbwa mwitu kwa tunaona kwamba pia ardhi yao na nchi yao ilikuwa kathira dhi'b au kathiratu dhiab ilikuwa ni ardhi yenye mbwa mwitu wengi haya Asadi rahimahullahu ta'ala anasema nastabiq imma ala alaqdam au birami wan ilikuwa mashindano haya ima ni kukimbia ya mbio kukimbia kwa miguu au ya kulenga vyembe kulenga mishale kulenga shabaha ima ni kukimbia kwa kushindana mashindano ya mbio au mashindano ya kulenga shabaha haya anasema wanaendelea wama anta bimu'minin lana na wewe hukuwa ni mwenye kutusadikisha sisi hukuwa wewe ni mwenye kutusadikisha sisi wama anta bimu'minin lana hukuwa wewe ni mwenye kutusadikisha sisi yani wewe hutusadikishi sisi watu sisi waongo walau kunna sadiqin japo tukiwa ni wenye kusema ukweli walau kunna sadiqin japo tukiwa ni wenye kusema ukweli wewe baba wewe utuamini sisi watuona sisi waongo wakajikinga na hilo eh? wajao ala qamisihi bidamin kadhib wakaja na kanzu yake ikiwa na damu ya uongo na Allah akawatia mughafala katika hilo kwa hiyo atau bi khamisi yusuf mutalattihan bidamin makdhub wakaja na ile kanzu ya yusuf ikiwa imejaa imetapakaa damu ya uongo yazumuna annahu damu yusufa hina akalahu dhi'b ile kanzu wamekuja nao wamepakapaka damu labda wamechinja mbuzi kitu gani wakachukua wakapakapaka ile kwenye kanzu wakamletea mzee wakasahau kwamba hawakuichana ile kanzu kwa sababu ata, atamla vipi mwili wake bila kumrarua nguo yake ndio kamba ya mtu mwongo ni fupi usiseme uongo utatumia akili nyingi alafu utakuja kubanwa hapo hapo sasa vipi ah, labda hivi kwa hiyo wakatengeneza mpango wao vizuri kabisa wakaja wakafeli hapo tu kanzu nzima ukifua ipige pasi safi yavaliwa tena sasa huyu mbwa mwitu alimvua kanzu akamla na kanzu haijaruhusiwa mahali popote hmm. wajao ala qamisihi bidamin kadhib wakaja na kanzu yake ikiwa na damu ya uongo baba yao walipoiona tu qala akasema akasema baba yao bal sawalat lakum anfusukum amra bali nafsi zenu zimewapambieni kutenda jambo baya nafsi zenu zimewapambieni kutenda jambo yani baya sababu Yakubu pale alisema mukadhiban liauladihi alitamka maneno yale kwa kuwakadhibisha watoto wake fima zaamu min akli dhibi li Yusufa kwa kila kitendo alichokidai cha mbwa mwitu kumla Yusuf laysa al-amru kama da'aytum bal zayyanat lakum anfusukum amran fi sha'ni Yusufa ghaira ma tasifu jambo haliko kama mnavyodai bali nafsi zenu zimewapambia kutenda jambo ovu kwa mwanangu Yusuf kinyume na vile mnavyoelezea nyinyi kwa akawangamua pale fasabrun jamilun sawa basi jambo langu mubtada hapo ndio ilikuwa ni subra nzuri khabari ya mubtada na sifa yake fasabrun jamilun tafsiri wasema basi subra ni nzuri jambo langu mimi ni ile subra nzuri mimi nitavumilia nitakuwa na subra kwa haya mliyosema sasa katika jambo kubwa kabisa ambalo takiwa watu walijue daiman wa abada alalimu yaarifu aljahil siku zote mtu mwenye elimu anamjua vizuri mjinga kwa sababu anaujua upeo wake Allah akikupa ilmu na hikma na busara basi utamjua kila aliyemjinga wamjua ndio hivyo kwa sababu tayari ushaujua upeo wake na siku zote mtu ukashifiwa na maneno yani maneno lisanu lfata nisfu wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratu lahmin wa dam maneno haya yalizungumzwa kabla ya mtume alaihi wasallam, wakati wa jahiliya huko kuna mtu mmoja katika wenye hikma watu wa jahiliya akisema maneno haya ulimi wa mtu ni nusu ni nusu ya mtu yani na nusu ni moyo wake yani mtu ana vitu hivi viwili ukivigawa nusu moja iko kwenye ulimi nusu moja kwenye moyo vilivyobakia ni jisura tu jipicha la nyama na damu ni jipande la damu na nyama tu ndio mtu alivyo ile nyingine halina maana yani lakini ulimi kwa hiyo unaweza kukaa mtu akakaa kimya unasema bwana ah ngoja aanze kusema huyu <laughs> bwana kumbe yuko hivi mwehu hivi lakini ni ile kauli yake itakayozungumza ah bwana ni mtu mwenye busara au ni mtu utamjua atakapozungumza lugha yake unaelewa ndio haya tunasema alalimu ya'rifu al-jahil na Abdullah Yaqub hakuwepo kwenye mpango wao wala hakuwepo kwenye malisho yao huko walikokwenda wao wakapanga njama zao wakatenda matendo yao wakaja wakitaka kumdanganya lakini yule ni mtu ana ilmu na wale ni wajinga na al-alim يعرف الجاهل لانه كان قبل علمه جاهلا kwa sababu alim kabla ya kuwa na elimu na pia alikuwa mjinga kwa hiyo wewe huku unapokwenda mimi nisharudi sio unavyosema inakuwa hivyo والجاهل لا يعرف العالم na jahili siku zote hawezi kumjua alimu ndani wake idh lam yakun qabla jahlihi aliman kwa sababu kabla ya ujinga wake hajawahi kuwa alim sasa atajua ikafika wapi lakini ilmu ya kweli inazozungumzwa hapo eh kwa akawaambia bwana mimi nitafanya subra lakini najua kwamba hapa kuna kitu kibaya mmekifanya lakini mimi jambo langu ni subra subra njema isitoshe wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah ni mwenye kuomba msaada kwa yale mnayoyasimulia الله المستعان على ما تصفون أي أستعين بالله على ما تذكرون من الكذب من تكمسادة والله سبحانه وتعالى ويالي منو يتاجة katika mambo ya uongo kwa mimi nitasubiri tasubiri nisubiri shani ya Allah subhanahu wa ta'ala itakapopita kwa yale mliomfanyia kijana wangu lakini jueni hivyo mimi nawajua na mlichokifanya si kitu kizuri na yakini yake nitaipata baada ya mimi kusubiri kwa hiyo hapa inaonekana kwanza alilmu wanubuwa wattaqwa la tunalu bilwiratha vitu hivi vitatu elimu utume na takwa ucha Mungu vitu hivi havipatikani kwa kurithiwa maadamu baba alikuwa nabii basi na sisi manabii la baba alikuwa na elimu basi na sisi tunayo la baba alikuwa mcha Mungu basi na sisi la vitu hivi vipatikani kwa kurithiwa ilmu inapatikana kwa kusoma takwa inapatikana kwa kujipinda kwenye amali na ilmu kadhalika utume ni tunu Allah subhanahu wa ta'ala kuwatunuku baadhi ya waja wake anaowataka na hakuna nabii mwingine atakayekuja baada ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utume upya hakuna na katika hili wanaozuoni wanaeleza wanasema hapa pana ushahidi wa kwamba ikhwatu yusufa lam yakunu anbiya ndugu wa yusuf hawakuwa manabii kwa sababu ya haya mambo waliyofanya kwa sababu manabii wao ni maasumun wamekingwa na makosa tena kabairu dhunub kabla ya nubuwa na baada ya nubuwa katika kauli ya jamahiri ahli ilm lakini wengine wanasema ah hawa hapo kabla kweli lakini baadaye walikuwa mitume ndio hao asbat naelewa lakini kauli ilikuwa na nguvu hawakuwa mitume mnaweza kulifanyia bahthi jambo hili mkalitazama je wale ndugu zake Yusuf walikuwa ni mitume au la kwa sababu an-nubuwa istifa'u wa utume ni kuchaguliwa na sio kwa kurithi Allah mpaka kuteue haya tunakwenda mpaka wapi ah darasa mpya tunachukua kidogo na wajaat sayara kwa tafsiri ya sasa gari ikaja ikaja gari lakini maana yake hasa ni msafara sayara maana yake ni msafara wajaat sayaratun ukaja msafara unaoelekea Misri wajaat sayaratun ukaja msafara unaoelekea Misri fa arsalu waridahum wakamtuma mtekaji maji wao katika msafara ule kuna majukumu watu wanapeana wewe kazi yako kutafuta kuni nyinyi hapo itakuwa kazi yenu kutafuta kuni tukifika mahali basi kuni toka kwenu nyinyi hapo kazi yenu kuleta maji nyinyi kazi yenu ha? kutafuta kitoweo nyinyi kazi yenu kuchunga wanyama sasa tuko safarini wakifika wanyama wanasimamishwa pale kwa hiyo watakiwa wale wale wanyama kuna wanyama wanaosafiri nao kwa ajili ya kuwabebea mizigo watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqi al-anfus na wanyama wale wale wanyama watakiwa wale wanywe watibiwe sio wenda tu kwa hiyo kuna watu wamepewa kazi hiyo na kuna watu kazi yao wao kufanya ulinzi wa kuangalia uko njia mbeleni iko vipi nyuma kukoje uko sawa ili kulinda ile msafara kama ukiwa ni msafara wa, wa biashara jamani huko tuliko msije huko bakini huko huko rudini mnaelewa sasa kuna watu kikosi maalum kwa ajili ya kuteka maji kwa sababu hawa ni watu watahitaji maji ya kunywa watahitaji maji ya kuoga watahitaji maji ya kupikia kwa arsalu waridahum wakamtuma mtekaji maji wao ilikuwa ni mtu mmoja fa adla dalwa naye akateremsha ndoo yake kenda kisimani kwa maana akaenda mpaka kisimani akafika pale akateremsha ndoo ndoo ya kuchotea maji sawa akaingiza ndoo yake kisimani الكتاب ليملأها fata'allaqa yusufu bidalwi wa kharaj yusufu akaingangania ile ndoo sababu ina kamba akaishika akaingangania avuta ona ndoo limebwana ndoo nzito imejaa maji avuta avuta mara qala ya bushra hadha ghulam atoa mtoto huyu eh akasema eh furaha yangu huyu hapa ni kijana Hakuogopa ingekuwa huko kwetu angekwenda mbio asema kaona bwengo. Haya ah, maajabu ya vipi haya jamani. Nishita maji toka kibwengo. Lakini pona ah bidhaa huyu mtoto huyu. Hadha ghulam, huyu hapa kijana huyu. Shapata mtumwa mimi. Umeelewa? asarruhu bidha'atan wakalifanya siri jambo lake Yusuf wakalifanya siri jambo lake Yusuf kumfanya yeye kuwa ni bidhaa au wakalifanya siri jambo la Yusuf kumfanya kuwa ni bidhaa wakaficha akhfa sayara amra Yusufa yule msafiri ukalificha lile jambo la Yusuf wajaaluhu bidha'atan min jumla tijaratihim wakamfanya Yusufu kuwa ni katika bidhaa miongoni mwa jumla ya ile biashara yao waazamu ala bai'i wakaazimia kumuuza Yusufu katika watu waliochagua kauli hii ya kwamba walimficha Yusuf ili wamfanye kuwa ni bidhaa ni al-Imamu Ibn Juzai na Abu Hayyan na Ibn Ashur katika tafsiri zao kwamba ule msafara mzima wa asarruhu lakini kuna wanaosema kwamba yule aliyemuokota yule mchotaji maji yule yule ndo alimficha akaifanya kuwa ni bidhaa yake lakini limenasibishwa jambo la mmoja kwa wengi ha? kwa hikma maalum jambo kama vile wote lakini ni mmoja yule aliyemuokota yule lakini kuna wanaosema kwamba ndugu zake ndio walilificha jambo lake walipomtota tu ah, huyu mtoto wetu bwana lakini sasa bwana hebu tunamuuza huyu bwana tumwa wetu tuwauzie wakawauzia wale kama vile walitega mahali kwa hiyo alipotolewa tukisimani ah twamuuza bwana kwa hiyo wakamuuza ndugu yao akaenda utumwani huko hiyo ni kauli pia nasema eh? wallahu alimun bima ya'malun na Allah ndiye mjuzi kwa wanaoyatenda washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wakamuuza kwa thamani duni dirhamu chache washarauhu bithamanin bakhsin wakamuuza kwa thamani duni darahima ma'dudatin dirhamu chache kamuuza bei duni kabisa wakanu fihi minazahidin na walikuwa kwa yusufu ni wenye kumpuuza ni kama vile mtu uh, mfanya biashara apeleka biashara zake vitu vya maana kabisa achukua bidhaa huku apeleka huku ah, ghafla akakuta ah, na hii pia itanifaa ah, hii pia nichukue nitakwenda kuuza huko mbele ya safari lakini si bidhaa yako wala si kitu cha thamani kwako utokea yuko kufanya biashara fanya biashara wa nazi wachukua nazi ah mara umepata mandinda mawili matatu haya pia tafaa haya lakini sio ile biashara yako ile kama ni mchuuzi wa samaki hivi ah, kuna vile vya hivi pia ah, ngoja nende navyo tasaidia huko lakini sio ile biashara yako kwa hiyo wakamfanya ni bidhaa duni kabisa wakano fihi minazahidin na wakawa ni wenye kumpuuza Yusuf kwa maana si kitu kwao وقال الذي اشتراه من مصر tuje kuanzia hapo inshallah ilikuwa twende mbele zaidi lakini kwa sababu tumerudi nyuma tutakuja kuanzia hapo kwenye aya 21 inshallah lakini bila kusahau kwa sababu tumeokota faida chache chache tutakuja kuzitaja faida kwa mtiririko biidhnillah lkarim sijui mmeshafikisha ngapi nilikuwa nataja tu baadhi na leo nimetaja kama saba zimefika 17 takriban swali na kwamba je nabii Yusuf alipewa utume pale kisimani kwa sababu alipelekewa wahi wa auhaina إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الله أعلم لكن tunachokijua يا ni nabii wa Allah auhiya ilayhi kapewa utume lini الله au نبي wallahu a'lam na pia wanaozuoni wanatahadharisha sana katika kuelezea kisa cha nabiullahi Yusuf alaihi salatu wassalam kuongezea habari nyingine ambazo hazikutajwa kwa tafsiri katika kisa kwa sababu tayari kishaitwa ahsan alqasas kwa maana kimejitosheleza sasa ukute mashekhe wa visa hapo wanavyokisimulia utasema ulikuwepo unataja mwingine ambaye hayakutajwa kwa akili zao tu lakini si vibaya mtu kufanya istimbati katika nususi katika ayati la'allakum ta'qilun sio kwamba hapa tumejifunza hiki hapa tumejifunza hiki lakini sasa kuongeza habari kwa tafasili ikawa hivi ilikwenda kule karudi kwa kutegemea habari za Israiliyat unahitaji tahafudh ndani yake na hasa hasa itakapokuwa mambo sasa yanagusa makamu ya mtume Yusuf ni nabiiullah ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ibnu nabiillah ibn nabiillah ibn nabiillah ibn khalil arrahman haya nyingine huyo anauliza Yusuf alikuwa na umri gani wakati ule sijui ilikuwa kazaliwa mwaka gani mpaka nijue kwamba alikuwa na miaka mingapi wakati huo au tangu tumeanza mmeona kazaliwa lini hapo eh, haitakiwi kuuliza maswali kama hayo watu wakisia kisia tu na nini lakini sikujua kwamba kazaliwa mwaka gani na huu ulikuwa ni mwaka gani sasa huyo alikuwa na umri kadhaa lakini ilikuwa ni ghulamu يشكو في غلام والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا